još jedno svjedočanstvo Ivana Krstitelja. Poslije toga dođe Isus sa svojim učenicima u područje Judeje, te s njima onde boravio i krštavao, a Ivan je krštavao u Enonu blizu Salima, jer je onde bilo mnogo vode i dolazili su i bili krštavani. Ivan naime još ne bijaše bačen u tamnicu i dođe do prepirke Ivanovih učenika s nekim židovom u vezi obrednim pranjem. Tada dođoše ka Ivanu i rekoše, Rabi, onaj što s tobom bijaše preko Jordana, za koga si ti svjedočio, eno on krsti i svi dolaze ka njemu. A Ivan odgovori, niko ne može ništa prisvojiti ako mu nije dano s neba. I vi sami svjedočite da reko, ja nisam krist, nego pred njim sam poslan. Ko ima zaručnicu, zaručnik je, a prijatelj zaručnikov koji stoji i sluša ga, veoma se raduje zaručnikovu glasu. To se dakle moja radost sada ispunila. On treba rasti, a ja se umanjivati. Kogod od ozgor dolazi, nad svima je, ko je sa zemlje, taj je zemaljski, zbori zemaljski. Ko s neba dolazi, nad svima je. On svjedoči o onome što je vidio i čuo, a njegova svjedočanstva niko ne prima. Ko primi njegovo svjedočanstvo potvrđuje da je Bog istinit. Doista, onaj koga Bog posla zbori riječi Božije, jer on duha ne daje namjeru. Otac ljubi sina i sve je predao ruku njegovu. Ko vjeruje u sina, ima vječni život. Ako sinu ne vjeruje, neće vidjeti života, nego Božji gnjev ostaje na njemu.